Martxoak amar gaur aste artea da eta hau berri hon albistegia duzue eh, berri irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi tokiko elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia. Udalak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du berdintasuna Euskara gazteria jaiak kirola eta kultura esparruetan egiten diren jarduerak sustatzeko Berriozarren asko dira urtean zehar esparru hauek lantzen dituzten elkarte erakundena ez mugimenduak herriko bizitza sozio kultura kulturala astintzen jarraituko duten hauek, martxoaren hogeira arte izanen dute diru laguntza eskatzeko, informazioa zabaltzeko, iru ubebikoitz.berriozar.es. Eta konpainia honean zuaitza landatzeko momentua gertu dugu garazi. Martxoaren amalauan goizeko maiketan nahi dugun guztiek parte hartuko dugu eta zuaitzaren eguneko jardueretan. Zuaitzen landak eta familiaka, taldeka edo elkarte baten izenean egin ahalko da. Aurten landaketarako aukeratutako lekua mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larrea izanen da. Natur gelaren onduan hain zuzen udaleko obra eta lorezaintza zerbitzuak, landareak eta beharreko tresneria jarriko ditu jendearen eskura, ala ere tresneria eramateko aukera duenari eramateko gomendatu zaio udaletik, udalak jarriko duena denontzako nahikoa izanen ez zelakoan, izena emateko deitu 012 telefonora edo webgunean eskaera egin beti ere biharra aste azkena baino lehen. Korrika badator korrika hurbil dugula, aste kulturalarekin berotzen hasiak dira berriu zartarrak, zuzenki larun bat honetan martxoaren amalauean korrika eguna berriu zarren ospatuko dute, egunaren baitan bazkal ostean jolas batzukin jolastuko dira Euskaldun berriu zartarrak, amar amasei urte bitartekoak harrapazankera arituko dira, eta amasei urtetik gorakoak aldiz mi luze jolasera labargan egingo diren jolas hauetan parte hartzeko izen eman beharko da beti ere ostirala baino lehen Kirol Tabernan, Kaleberrin edota Auzalor Euskaltegian. Eta mendiaz zitze ginez, irekiko dugu gaurko kirolen atala, mendien lagunek esparatz mendiko gaiurra ukitzea lortu baitzuten askenik garazi. Igandean, hain zuzen lortu zuten askenik, mila ugeita bost metro dituen esparatz mendiari ekitea. Arginarit, zerritik asita eta guraldi honak lagundurik, tontorreraino iritsi ziren berriozartar mendizaleak. Eguraldi azmintzatzeko unea dugu orain zer gaurko iragarpenak, garazi? Eguna, eguzkitzu izango dugula dio gaurko iragarpenak, tarteka gujudeiak jugariak izan daitezkeen arren, atxaldean aizeak iparraldetik joko du, gainuntzeko orduetan altakor eta aulago ibiliko dela, temperaturei daukionean maksimoak gutxi jaitsiko dira, epeltasunean mantenduko gara beraz. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música